Време е да започнеме со... Шестнаесетиот стих од 16 глава од Евангелието според Јован. 16, 16. Во Откровение 16, 16 се споменува Армагедон единственото место кај се споменува Армагедон во Библијата. Откровение 16.16. 16 Напишано од Јован. А во Јован 16:16 истиот апостол ги забележува Христовите зборови кои што гласат вака. Уште малку и нема да ме гледате. И помалку пак ќе ме видите зашто си одам кај Отецот. Што значат овие зборови? уште малку нема да ме гледат. Кој е тоа време уште малку, кога учениците нема да го гледаат Исус? <laughs> Дали се? А после, и помалку пак ќе ме видите. Како тоа? За смртта, така? Значи, кога Исус ќе биде распрат и осуден пред тоа, <clears throat> и ќе биде погребен, учениците нема да го гледаат. И како и сите други луѓе ќе мислат дека таа раздолба е вечна. Така повеќе нема да го видат. Но Исус однапред им кажува, а помалку, колку малку е тоа? Третиот ден, до третиот ден, пак ќе ме видите. Зашто си одам кај Отецот. Ово е многу битен момент. <clears throat> Зошто Исус воскресал од мртвите? Има еден куп одговори на ово прашање, сите до еден битни. Но една од причините е за да се вознесе, за да влезе во небесното светилиште, за да таму посредува при Отецот. Тоа е една од причините зашто ако Христос не воскреснеше, напразна ќе беше нашата вера, Зошто? Зато што се уште ќе бевме во, вели апостол Павле, се уште ќе бевме во вашите гревови. Ако Христос не воскреснеше, се уште, иако Христос се умре, и велиме дека со неговата крв, со неговата смрт, се искупуваат гревовите, се перат, се чистат. Ако, но ако не воскресе само смртта, ако не воскреснеше, немаше да има тој ефект. Немаше да има оправдание не беше да има простување. Бидеќи со воскресението треба да постои посредување понатаму во ребесното светилиште. Една од причините не е единствената. А некои од учениците негови си рекоа меѓу себе што е тоа што ни вели уште малку и нема да ме видите. И тоа не е било јасно на апостолите. И по малку, пак ќе ме видите и јас јодам кај Отецот. Сите три работи беа нејасни и се изборува што е тоа што вели уште малку. Исус разбра дека сакаат да го прашаат и им рече Затоа ли се прашувате меѓу себе што реков уште малку и нема да ме гледате? И по малку пак ќе ме видите. Вистина, вистина ви велам, еве сега како Исус дава објаснување за ова. Вистина, вистина ви велам. Што? Дека вие ќе заплачете. И ќе заридате. Еве ви тага, еве ви разочарување. Ке заплачете и ке заридате. Пред месец дена бевме на еден страшен погреб. Па страшен. 24 годишното момче што загине на Солунска глава. Јас, брат Зоран Брадану, да беше на неговиот погреб. И што да ви кажеме? можевме уште еднаш да се увериме, иако и во бејатото сме биле сведоци на тоа, како неверниците доживуваат смртта. Како нешто многу, многу страшно. Особено за ваков случај. Девојката на момчето се онесвести пред наши очи. <clears throat> Плачење, ридање, Што бихте дали некој вака плачел за Исуса? Што ни кажуват Евангелијата? Уште кога го водеа Исуса жив на распнување, имаше некои жени по пат, кои што многу плачеа за него. Искрено плачеа. Искрено го жалеа. А Исус што им вели? Не плачете и не жалете заради мене. Туку заради она што ќе ви се случи вам и на вашите деца. Зошто бидеќи Исус ќе воскресне? Но оние што гидат во своите гревови, непокајани и непомирени со Господа, за нив нема утеха и надеж. Значи, вие ќе заплачете и ќе заридате, а светот ќе се радува е бил контрастот. Светот беше оди, се секјавате, што го годи Христа, што го брази Христа и затоа ги годи и ги брази неговите ученици. И денеска не е ништо подобар тој свет. Бидеќи иеко се ближи Божик, добра се, на топ листата не е Исус. <laughs> добра си Кока-Кола, значи, добра си капиталот, а спартанскиот. Тоа е светот. А вие ќе бидете нажалени, но жалоста ваша ќе се претвори во радост. Како пред Христос ги подготвува своите ученици за големото разочарување, да се надеваат дека после тоа ќе следи голема радост. И сега споредбата со жената жените нека кажат дали ова вака. Жена кога раги има болки, зашто и дошло времето неизино. Но штом ќе го роди детето, од радост не ги помни веќе болките, зашто се родил човек на светот. Стварно е вака, жени? Стварно е вака? Па така и вие, сега сте нажалени. но јас пак ќе ве видам и ќе се зарадува срцето ваше. И радоста ваша никој нема да ви ја одземе. И во тој ден нема да ме прашувате за ништо. Вистина, вистина ви велам, што и да посакате од Отецот во моје име, ќе ви даде. Да се сетиме на една лекција од пред повеќе од две години, ако не се лажам кому треба да ги упатуваме нашите молитви? На Отец. А како? Во Христово име. Се што доаѓа, како благослов, доаѓа од кого? Кој е изворот? Отецот е изворот. А како доаѓа до нас тој благослов? преку синот. До сега ништо не сте барале во моје име. Барете и ќе добиете, за да биде радоста ваша полна. Сега, што значат овие зборови? Да се молиме да добиеме на спортска прогноза, на лотарија, како што мислят протестантите. Погрешно е тоа да го молим. Тука апостол Јаков има да ни каже нешто. Зошто кога се молиме, не добиваме. значи, има луѓе што воопшто не се молат. Но и тие што се молат, не добиваат. Зошто? Зато што барате нешто што што е себично, што е грешно. Барате нешто што не е по Божија волја се. Кога Исус вели, што и да посакате од Отцот во моје име ке ви даде, до сега нешто го правиле тоа, барајте и ке добиете за да биде раздаста ваша полна, на што тој мисли? Што е тоа што ние треба да го бараме од Отецот во Негово име? Како би го одговориле ова прашање со други Христови зборови? Што самиот тој рекол да бараме? Секјават? Барете го најде пред царството Божие и правдата негова. А се друго, ќе ви се придодаде. Гледате како некои прашања се одговараат со други библиски стихови. Библијата се толкова самата себе си. Последниот оцек од оваа глава доси наслов Победа над светот. Нешто од тоа стара збор во еден утренски стих. Исус вели, ова во параболи ви го кажа. Но ќе дојде час кога нема веќе во параболи да ви зборувам, туку откриено ќе ве известам за Отецот. Во тој ден ќе побарате во моје име и не ви велам дека Отецот ќе го поболам за вас. Бидеќи Отецот самиот ве сака, зашто вие ме засакавте и поверувавте дека јас сум излегол од Бога. Излегов од Отецот и дојде во светот, сега пак го оставам светот и се враќам кај Отецот. Му рекол учениците негови, еве сега откријено зборуваш и никаква парабола не кажуваш. Сега знаеме дека знаеш се и нема потреба никој да те, никој да те прашува. Заради тоа веруваме дека од Бога си излегол. И им говори, сега ли верувате? Ако се секаваме предходно, Исус им најавил кога радоста нивна ќе биде полна. Малку подоцна, не сега, веднаш. Некои побрзале, иако тука не ни се кажува кој, дали може би пак Петар, уште бил брз да земе збор. Дека побрзале да речат дека сега веруваат, но се уште не веруваме. Зошто? Ете, иде часот и веќе настапува да се разбегате секој кај своите, а мене сам да ме оставите. Но јас не сум сам, бидеќи Отецот е со мене. Ова ви го реков за да имате мир во мене. Во светот ќе имате маки или неволи. Но не плашете се, зашто јас го победив светот. Колко интересно, светот е победен. Тој свет што го гони, го брази Христа и ги гони неговите ученици, тој е победен. Тога зашто се уште постои победениот свет? Зашто се уште постои светот? Ако е победен пред 2000 години. Затоа што во, во светот сме ние. Во светот се луѓе кои што Христос сака и тие да победат во Негова сила, во Негово име, за да бидат спасени и да живеат во новиот свет во вечниот свет. Тогаш кога учениците помислија дека веруваат, Исус им рекол дека ќе се разбегаат и ќе го остават него сам. Тоа е корисна лекција за секој еден од нас. Ако помислиме дека веруваме, дека сме силни во верата, дека, дека сме верни токму тогаш може да најде искушение кое што ќе не сруши и може дури да предизвика голем духовен пад. Никогаш не треба да се надеваме на себе. Туку секојаш да гледаме во Христ. Тој е пораката од овие негови зборови. Со тоа ја Завршивме 60-та глава. И конечно од едната сабота почнува најинтересната. 17-та глава. Зашто најинтересна? Се работи за една обична молитва. А сепак многу значајна за нас. Многу пати ја спомнувавме 17 глава пред да и дојде редот. Ако даде Господ живот и здравие, следата сабота и доаѓа редот и ќе започнеме внимателно оваа глава. Јас лично нема да се брзам многу, да ја поминеме, затоа што имам многу што да се научи. Уште со првите три стиха, а исто така и од четвртиот до шестиот може да се посвети цела една вечер само за тие три стиха.